Ah! Gosto quando tu coloca um vestidinho curto e demonstra que sabe bem requebrar e pá bunda e desloca. Isso é um absurdo. Desse jeito eu vou me apaixonar. frente, joga pra trás. Desse jeito tu é quebra demais. Joga pra frente, joga pra trás. Desce, sobe e ah. contrai. Joga pra frente, joga pra trás. Desse jeito tu é quebra demais. Joga pra frente, joga pra trás. Desce, sobe e contrai. Joga pra frente, joga pra trás. Desse jeito tu é quebra ah. demais. Joga pra frente, joga pra trás. Desce, sobe, se contrai. Joga pra frente, joga pra trás. Desse jeito tu é quebra demais. Joga pra frente, joga pra trás. Desce, sobe, se contrai. Gosto Quando tu coloca um vestidinho curto E demonstra que sabe bem requebrar E para com a bunda e desloca Isso é um absurdo Desse jeito eu vou me apaixonar joga pra trás. Desse jeito tu requebra é demais. Joga pra frente, joga pra trás. Desce, sobe ah. e contrai. Joga pra frente, joga pra trás. Desse jeito tu requebra é demais. Joga pra frente, joga pra trás. Desce, sobe e contrai. Joga pra frente, joga pra trás. Desse jeito tu requebra é demais. Joga pra frente, joga pra trás. Desce, sobe, se contrai. Joga pra frente, joga pra trás. Desse jeito tu requebra demais. Joga pra frente, joga pra trás. Desce, sobe, se contrai. Yo.